crear guerrilla. Adicta a hora da Galiza, desde a diáspora que ganduxa saudades con finísimos fíos da nosa memoria. Chegasme tan fondo, miña velida, que case podo tocarte neste momento en que pronuncian todas as corredoiras o teu nome. Eu estou en asemblea continua comigo mesma, adentrándome participando do inacabable, Logo saio e camiño durante horas na túa procura e síntome como unha trovadora silenciada na historia aquela que nos aprenderon meténdonos en budes na gorxa. Mentres eles, eles enchen as súas bocas con coitelos afiadísimos e cospen o chan como se a terra, como se a terra non fose digna. Esta terra que cada día participa máis da miña rabia, participa máis desta revolución, ás veces embarrando cimentos, ás veces espallándonos baixo os pés para facelos danzar. Estou segura de que un día habemos de, máis unha vez, crear guerrillas. Corentaste, miña menina, na ansia das guerrillas como a quen vive lonxe e do vida, do obxeto da loita e do lugar. En cuanto me atravesan as túas incertezas, eu frego a louza con sabón lagarto e a cociña toda enchese dabo. E de noventa e dous anos de resistencia deste lado do río, en Castrelo de Miño. E así, imagínote, métome no teu cotidiano, Camíñote por esas avenidas inmensas, todas encarnadas, na busca do mel fresco que che devolva un pouco do iquí. Daquela, chégate estas montañas o teu eco, miña deusa apoidea de abril. Abro a boca para te beixar, e saenme da lingua, acentos, as abellas. despois de ler Bartes, é que Camila ficou a saber que o dedo da masturbación é o medio. Até aí tiña usado sempre o indicador. Experimentou tamén o polegar e viu que todos servían. Meu menino, seu vixiño, pai de todos, furabolos, mata piollos. Despois de perder a virgindade, experimentou con un tubo de cecresina metido nun dures gosemer. Tamén servía. Mas isto nada. Ten a ver co amor. Ten a ver con o escrever. E con pintar. E da menos satisfasán. A menos que Camila... Se lembre de Genia. E da penetrazón. Entón usa... Só os dedos. E serve... Para adormecer. Somos a resistencia do dedo medio. surrender mesmo a primeira actriz galega que vai falar nos escenarios sobre violencia obstétrica. Eh, fago nos teatros porque me recomendou o meu manager que, bueno, o meu, <laughs> perdón, o meu abogado <laughs> recomendoumo facelo nos escenarios porque dixo que sería máis eficaz que facelo nos, nos tribunais. Esta historia comezou o 5 de maio de 2016. Eu entrei no hospital con rotura de bolsa amniótica, isto significa que estaba embarazada e que rompín augas, como se di comunmente. O que ali seguiu foron unha serie de protocolos nos que se me daba unha información moi xusta, nos que eu non tiña casi poder de decisión e de participación, e desembocou nun parto <clears throat> inducido, instrumentado, que son palabras que eu fun aprendendo así un pouco sobre a marcha, e rematou cun, cun corte na entrada da vaxina, unha episiotomía que se chama, para abreviar o expulsivo, para que o bebé saíra máis rápido, que foi o que me dixeron. Bueno, mm, bótame xa do hospital, eh, pasa o tempo e eu noto que hai unha serie de secuelas como son moita dor, dor eh, a hora de dormir, non atopaba postura, dor para conducir, para estar de pé, estar sentada, pues, pois, normal, escribindo nun ordenador, traballando. Eh, tamén este corte me afectou as terminacións nerviosas do clítoris e provócame eh, incontinencia urinaria. Estas secuelas non foron recoñecidas nas, nas revisións médicas e eu tuve que buscar un pouco a vida pola miña conta. Entón empecé a buscar por internet, investigar por internet e descubro que hai unha morea de mulleres por todo o mundo que padecían tamén estas secuelas, non? E, e que todo isto recibe un nome, que é violencia obstétrica. A violencia obstétrica é un tipo de violencia de xénero eh, que se produce no ámbito hospitalario. Disto trata a anatomía dunha serea, que é o espectáculo que imos estrear, pero bueno, non é un non vos esperedes un Ramón, non, tamén, a ver, eu me estou casi curando, eh, faltame ese 30% para curarme. E logo descubrin cousas pois que, que antes non sabía e que eu de repente agora teño poderes e podo, podo predecir o tempo, non? Pois a min dame na cona que vai chover. Cando me dan a cona que vai chover, chove. Está comprobado, non? Empíricamente. E nada, pois xa que eu me atrevín a, a contarvos esta historia, espero que vos atrevades a vir a vela. Retomamos a resistencia do dedo medio no 2019 para falar de Anatomía dunha serea, unha peza de teatro documental que se estreou no pasado outono. Esta obra, que está escrita por María Lado e por Iria Piñeiro, está construída sobre a memoria e a experiencia persoal dunha delas, a actriz Iria Piñeiro, como muller, como nai e como víctima de violencia obstétrica. Falamos con Iria e isto foi o que nos contou. Cando e como te diches conta ti de que isto te sucedera? Xa tiñas coñecemento de que isto era algo que podía xurdir, que, que, que era un feito que era habitual ou como, como foi este proceso? A violencia obstétrica pois consiste en un trato inapropiado cara ás mulleres en lugares pois insospeitados como son os hospitais ou as consultas ginecolóxicas. Em, pode darse de diferentes xeitos, pode ser moi sutil, con comentarios, eh, aparentemente inofensivos, discretos, baixo a brincadeira, baixo un tono eh, pois como divertido, infantilizador da, mm, da muller, ou pode dar centos como máis eh, agresivos, violentos, nos que se culpabiliza a nai de calquera situación que se acontecer. Tamén a parte deste tipo de comentarios ou actitudes por parte do persoal sanitario, e base nos protocolos médicos eh, e nos procedimentos tamén. Para min abarca dende o instrumental empregado a como se emprega e como non se consulta a muller, non se lle pide consentimento para moitas das actuacións. Eh, para min a, a violencia obstétrica aparece claramente no momento do, das consultas do embarazo, eh, durante o parto clarísimamente e, e no posparto, pero eh, durante a vida anterior a, a esta etapa recoñecina moitas veces en, en consultas ginecolóxicas, clarísimamente. Que sería máis significativo para ti do teu proceso? Pois a día de hoxe, cada día e cada semana vou aprendendo algo, porque non hai semana que non se me revele algo ante os ollos, Se teño que destacar unha cousa, a día de hoxe é eh, a información. A, a falta de información que temos ao longo da nosa vida sobre os nosos corpos, eh, información que non digo que teña que vir dada dende fora, sino o descoñecemento non? De, do que temos e do que somos, do poder que temos, eh, é un, bueno, como un traballo moi amplo que ten que facer cada muller e cada sociedade. Isto é algo colectivo que ven de, de, de xeito individual, non? da persoa, ata a familia ou da comunidade. Bueno, eh, penso que agora mesmo estou nese punto, xa pasei por etapas diferentes, pero creo que todas tiñan que ver co mismo, porque había etapas máis físicas, máis mentais, e eh, penso que que romper o tabú é o, o máis complicado, inda que hai moitos avances e moitos pasos dados, pero creo que a clave está niso, para isto e para moitas outras cousas. Falas a miúdo de que as mulleres cando van parir, sobre todo eh, cando é o seu primeiro parto, son tratadas como nenas. Por que crees que ocorre esta infantiliz infantilización das mulleres? Por que se lle trata eh, de, de un xeito eh, non adulto? O feito de que se infantilice a muller no momento do parto vendado por moitos factores e eu así, a voto e pronto, e dende a miña experiencia e observación, eh, creo que isto acontece eh, primeiro porque a muller non ten o control, nin ten o poder, nin de decisión, nin de nada do que está acontecendo ali. Logo a postura é, é, é moi difícil porque estás tumbada boca arriba, é eh, normalmente atada a, un, a unha máquina de monitores, eh, coas pernas levantadas polo aire, inda que moitas veces se incorpora un pouco a espalda, mm, realmente estás nunha posición como máis baixa sobre o, o, o persoal sanitario, entón exércese para min un, un xogo de dominación cara á muller. Mm. Entón iso facilita que que se nos vexa como un obxeto, como un continente, un receptor no que se pode traballar e facer, e entonces verbalmente o trato eh, xa pois xa ven tamén marcado por isto e penso que o da infantilización tamén pode ser porque moitas veces nós no medo que pasamos nos refuxiamos no que coñecemos ou no que asociamos esa situación e creo que moitas veces nos leva a infancia como nos trataban de nenos, non? Ti ademais tens que estar calada, obedecer porque chorín, entón eh, creo que todo isto sumado provoca que estas circunstancias acontezan e que moitas veces nos deixemos ou non teñamos por onde rebulirnos, non? Eh, eu por experiencia propia, cando está a acontecer, mm, no meu caso, bueno, bloqueaste un pouco, tratas de safar pero xogan unha carta moi poderosa que que se si algo sae mal, posiblemente o neno ou nena morran, é culpa túa, pero se si todo sae ben, é un éxito do equipo. <laughs> Hai dous aspectos do teu relato nos que nos gustaría pararnos e que están os dous marcados polo, polo silencio. Eh, falas de silencio, de ao chegar ou comezar o proceso de parto, de de un silencio de cara a vos, ¿no? de cara ás mulleres que están parindo, que non se lles explica mm, apenas nada do que está a acontecer e silencio posterior do que acontece co corpo das mulleres eh, sufran ou non sufran porque entendo que sempre haberá cambios e máis cando, pois, cando hai procesos de violencia como, como que sufriches. Poderías pararte un pouco máis sobre estes temas? Ben dado, primeiro, cando estás na situación de estar de parto e hai que intervir ou hai que informar, eh, porque exactamente moitas veces hai partos que transcorren con, con normalidade <laughs> dentro dos hospitais, inda que me costa dicir esta palabra porque creo que poucas mulleres eh, o conseguen, non? Ese silencio creo que ven dese punto de, bueno, de que a muller que non moleste, non? Entón, canto menos se dialogue ou se comunique, máis fácil nos resulta manipular e realizar o que temos que facer sin que se nos queixen as chavalas, <laughs> vámoslo dicir así, é que para min, o sea, recórdeme moito, recordoume moito o, a institución sanitaria a, a escola, e tamén me recordou bastante o, o que coñecín no, bueno, na institución judicial eh, e faltame por coñecer a, o cárcere, pero van polo estilo, incluído tamén a familia. Creo que se acaban xerando unha serie de comportamentos e de, e de xerarquías moi similares en todos estes lugares que acabo de citar. Entón, no, no hospital pois interesa que a muller este sometida e controlada para, bueno, porque tamén o capitalismo exixe, non? O ritmo de vida que levamos agora, de consumo, de recortes, de precariedade, unha serie de cousas que implican que haxa que funcionar como unha fábrica a todo gas. O silencio posterior eh, creo que ten outros matices. Bueno, tamén eh, ten o matiz de que non haxa xente de baixa, non xerar máis custe, non? Que estes o mínimo posible no sistema sanitario e que te apañes o máis na túa casa e logo porque hai unha cuestión mm, para min eh, pois que vendo do relixioso no sentido católico da, <laughs> no, do cristianismo que, que a muller, bueno, pois se asume o sufrimento ou asume en silencio isto que é tabú, non? Que realmente ven desa parte de ti que é o teu sexo de onde, pues, de onde che ven a regra, por onde procreaches e che de gusto, onde eh, sai a túa orina e algo tamén que é suxo, pero tamén foi placenteiro mm, a hora de crear o fillo e agora tes como que pagar por, por todo eso. Entón hai moito todavía de, de tabú e de pecado orixinal, know about neste tipo de trato, neste exceso de intervencionismo médico, unha manifestación máis das violen da violencia de xénero, non? Unha, unha violencia de xénero. Que opinión tes ti sobre isto? Concordas con isto? Non estás de acordo? Eu relaciono, sí, totalmente a violencia de xénero coa violencia obstétrica, está para min clarísimo, porque son as prácticas que nos intimidan, que, que nos degradan e que oprimen as mulleres, entón... Mmm, son feitas dun, dun xeito ademais moi sistemático, non? Están moi xeralizadas e, e moitas veces son dun xeito injustificado e nos acaban relegando a unha posición moi, moi non sei como chamarlle, deteriorada, non? O comentaba antes de, de sometemento, creo que que é injusto e, e moi desequilibrado, non nos tratan como se si fóramos enfermas e ignorantes, cando é eh, precisamente todo o contrario. Como foi o proceso creativo da obra de teatro? Puideches falar con outras mulleres que viviran experiencias similares á túa? Eh, participaron máis persoas na creación da, desta obra? O proceso de anatomía dunha serea durou máis ou menos un ano. Eh, fixen entrevistas a, a mulleres e homes dentro do, do sistema sanitario de, eh, estándar e o alternativo. Entón, entrevistei matronas, médicas, médicos de familia, enfermeiras, fisioterapeutas que me atenderon, mm, logo tamén mulleres que nos contaron as súas historias persoais. Bueno, fixemos un traballo de investigación nese sentido, mas, bueno, eh, pesquisar por internet, libros, unha serie de cousas, aparte de, de que eu fixe un relato sobre autobiográfico, non? sobre o que me pasara. Sobre iso traballamos, eh, bueno, traballei na escrita con María Lado, que unha escritora que aparte de ser amiga, bueno, eu gosto do seu sentido do humor, da súa mordacidade ante a vida e, e de como encarou tamén ela eh, ao seu caso non? de violencia obstétrica. E logo tamén traballei con Xesú Rón, director da peza, el forma parte de, da compañía Chévere e, bueno, alguén que, con quen traballei dende os 20 anos, que hai 20 anos disto, <laughs> e tamén estivo na peza Patricia de Lorenzo, na asistencia de dirección e producción, é importante para min tamén o traballo sensible de, de Suso Jalda, na iluminación. Entón, con este equipo, eh, bueno, botouse a andar o, o espectáculo e creo que foi un equipo sensible e quero incluir aquí tamén a Paula Pez, a fotógrafa, porque para mí ese tipo de traballo é importante. E, bueno, creo que foi un equipo respetuoso e que aprendeu tamén e aprendimos a medida que avanzaba o, o proceso, fomos descubrindo cousas que creo que nos aportaron. Como está sendo a acollida de Anatomía dunha serea? A acollida por parte do público está a ser unha sorpresa porque mm, en xeral eu creo que está, bueno, polo menos no directo está a gostar moito, a, a emocionar moito, eh, e iso para min é moi impresionante como van fluindo os estados de ánimo da xente e, sobre todo, hai moito respeto. Logo nas redes sociais creo que xa é outra cousa, <laughs> que hai debates de todo tipo que tamén son necesarios, aínda que non sei se sempre productivos, pero creo que, que bueno, que quen pense diferente ou sinta diferente, eh, que debería chegarse a ver a peza. Eh, eu non vou dando leccións de nada, sino que conto unha, bueno, unha historia personal, eh, que, pienso que se fai pois pues, universal eh, y un punto de vista pois pues, que, bueno, que non podes compartir o no, pero que creo que, aporta algo, que por lo menos eh, hay que ser respetuosas, respetuosos con lo que estás viendo, y bueno, por suerte está a suceder. <laughs> por suerte para mí. Queremos agradecer a Iria a súa xenerosidade e o seu tempo para conversar con nós e desexar que a anatomía dunha serea siga tendo tan boa acollida e que pronto a poidamos ver por todo o país. Grazas, Iria. comigo, Daniel. Daniel. Estás a esconder, estás fugindo, Daniel. Estás fugindo, Daniel. Ah, olha lá, olha pra mim, Daniel. Daniel. Ah, olha lá, olha pra mim, Daniel. ficar comigo, Daniel. Estás a esconder, estás fugido, Daniel. Olha lá, olha pra mim, Daniel. Olha lá, olha pra mim, Daniel. Hasta aquí este novo programa de Resistencia do Dedo Medio. Esperamos que vos gustase e recordade que calquera día pode ser o próximo. Bueno, yo que sé, en muchos sitios se contará. Pero se cuenta también en Casares de Armas, que es un pueblo de Ida la 10. ¿Conocéis Casares? No. Bueno, pues había dos en Casares que tenían muchísima hacienda. Hacienda. Hoy capital non Cartos, eh, capital. O sea, beiras, tenían terras, leiras, como en avión que tenían mucho capital. Patrimonio. no cas eso, lo mismo que a la Lomana, que le pasaba igual. Tenía mucho capital, sus amigos, pero no tenían para ir al sur. Pues esto se da igual. Había dos que tenían mucho capital y uno era malísimo. Y el otro era normal. <laughs> ¿Sabes lo tú, porque malo, no, bueno, bueno, no hay nadie, ¿verdad? Entonces le dice un día el malísimo al normal, era normal como este señor, por ejemplo. Dice el, el malísimo normal, eh, tú, normal. Tú que eres tan normal, que en tu casa nunca pasa nada raro. Te apuesto todo lo que tengo a que tu criado te engaña. Dice el normal, mi criado, mi Antonio ese que ara mis campos y siembra mis cosechas, no me engañaría nunca. Y dice, pues vamos a verlo, y dice, pues vamos a verlo. Y dice, pues vamos, mañana quedan buenos, y dice, pues vamos, mañana quedan buenos. Al día siguiente, que hacía un día precioso, van a ir donde el Antonio, y dice, mira Antonio, vamos a hacerte unas preguntinas. Y dice Antonio, sí hombre, lo que queráis. Y le dicen, ¿cómo están las vacas? Y dice Antonio, pues unas gordas y otras flacas. Y dice, comen hierba? Y dice, pues unas verde y las otras seca. Y dice, ¿y beben agua? Y dice, pues unas turbia y las otras clara. Antonio era muy poético. Y le dicen, ¿y el toro barroso? Y dice Antonio, lindo y hermoso. Total, que se marcha el malísimo cabizbajo para su casa. ¿Dónde vas? A posar el bolso. Dijo, igual se encuentra mal y hay que ayudarle. Dije, puedo vomitar. Avisar para que se aparte, para que entregue una bolsa. Quise vomitar. Entonces le dicen, le perdí. Pero varón lindo y hermoso. Entonces, claro, el malísimo, habiendo perdido la apuesta, se marcha cabizbajo para su casa. Y al llegar a casa se acuerda que tenía una hija. Porque la ve, si no se acordaba. Y ya coño, <laughs> Rosa, tú que eres tan... Hermosa. Y tan... Fogosa. Y tan Caprichosa. Y tan... Y tan... Y tan... ¿Por qué no vas ahí donde el Antonio y le dices que te dé de cenar? Y Rosa, que estaba enamoradísima de Antonio, pero un amor de los de verdad, de los que están sin consumar entonces todo es perfecto. ¿Sabes? Porque tú cuando no consumaste, no te imaginas, yo que sé, que le falta un dedo meñique, Y tenga roto el ligamento cruzado, que tenga una contracción en el SOAS. ¿verdad? Tú te lo imaginas con todo a pleno rendimiento. Y dices, Rosa, claro que sí, papi, claro que voy. Y entonces bajó toda la calle abajo haciendo de bulés, y cuando llegó a donde el Antonio, le dice... Y contesta Antonio, sí muy Y dice Rosa, hola Antonio, soy yo, Rosa. Y Antonio, que estaba igual de enamorado de Rosa que Rosa de Antonio. Lo que pasa es que, claro, el hombre cis, heteronormativo, mesetario, patrón, no puede expresar los sentimientos buenos al principio. Le dice, ah, Rosa. Y dice Rosa, sí, Antonio, soy yo, no me vas a abrir. Y dice Antonio, ah, sí, pasa. Pero claro, cuando le abre la puerta y le ve atravesar las jambas y el dintel a esa diosa de ébano blanco. No puede evitar arrinconarla contra una caja enorme que tiene en el recibidor. Y le dice, Rosa, cariño, es que yo no sé si tú sabes que yo cuando paso por tu puerta cojo pan y voy comiendo. Para que no digan tus padres que con verte me mantengo. Y pues no, no sabía. Pero ya me fijaré. Y con ella él contra una columna que tenía en el otro extremo del recibidor. le dije, Antonio, pues yo no sé si tú sabes que yo cuando paso por tu puerta llevo las medias caídas para que no digan tus padres que te prendo con las ligas. Y dice pues yo tampoco lo sabía, Yo me fijaré. Y le dice, Rosa, es que todos los días del mundo sale el sol por la mañana, pero a mí me sale de noche cuando voy por tu ventana dice Rosa y Antonio, pues ya te dije que cuando vengas a verme vengas por lo oscuro, para que se piense mi padre que eres el burro. Y dice Rosa, y yo le dije a tu madre que tú me tienes que dar lo que andan buscando los perros cuando van a cazar. Y dice Antonio, entra en mi cuerpo y registra hasta el último rincón y verás como tú reinas donde ninguna reinó. Y dice Antonio Rosa, beso canjas, beso viejo, también beso redondela, beso a ponte de Sampaio, camino de rosa terra. ¿Qué? O sea, ¿qué tonterías es Antonio? ¿Desde cuándo hablas gallego? Dice Antonio, yo qué sé, Rosa, estoy muy nervioso. No me salen más haikus. ¿Tú a qué viniste? Y dice Rosa, si yo nada más que vine a qué me dirás de cenar. Dice Antonio Carayo, Rosa, pues haber empezado por ahí. ¿Y tú qué cenas, Rosa? Y dice Rosa, pues yo nada más que ceno corazones de toros barrosos. Nudo. ¿Sabes cuánta, no? anterior fue el planteamiento. Entonces, claro, Antonio, enamorado como estaba, bajó a la corte, mató al toro, le sacó el corazón. Había venido un verano buenísimo, tenía ya maduros los tomates, pimientos del parrón, del piquillo, italianos del morrón, unos amarillos de Monsanto preciosos, estos pues iguales que había comprado la agrícola. Los partió. siguieron acariciándose, diciéndose haikus al oído, cenaron corazones. Y nada más. Nada más porque cuántas veces pasas a lo siguiente, ¿verdad? Y luego te dicen, ¿qué tal con el Antonio? Jo, pero prometí así, pero no, Entonces no, esa no iba a ser su historia. Rosa se fue para casa haciendo de bulés, pero mucho más cachonda. Y cuando llegó ante su padre le dijo, ya está, papi, ya cené. Y el padre, que era el malísimo, ¿os acordáis? En un ataque de rabia, de maldad, de locura, vuelve donde el normal y le dice, ¿eh tú normal? te puesto otra vez todo lo que tengo a que tu criado te engaña. Es el normal. Pues mañana, ah, bueno. Entonces vuelven ahí donde el Antonio. Dice, mira Antonio, vamos a hacerte otra vez unas preguntinas. Y dice Antonio, sí, hombre, lo que queráis. Le dicen, ¿cómo están las vacas? Dice Antonio, pues unas gordas y otras flacas. Y dice, ¿y comen hierba? Y dice, pues unas verdes y otras seca. Y dice, ¿y en agua? Y dice, pues una turbia y las otras clara. Y le dicen, ¿y el toro Barroso? Entonces pues se queda así Antonio un poco cuadriculado. <laughs> Se agacha, se levanta, se da y le responde, pues mira, por dormir entre piernas blancas y coño hermoso, le da muerte al toro Barroso. para nos que amamos son para nos Hay que empezar que É a distancia o que nos separa Dos grandes guerras máis A distancia tamén o espazo Que fica entre os agresores E os nosos contos Para nós As batallas non están a kilómetros Do noso fojar Son o noso fojar Para nós Os inimigos somos, no somos, no son deseos. O vínculo traidor, o vínculo traidor. Pisamos forte cada liberdade, calexando nas costas os corpos das que foron asasinadas por serem iguais que nós. Así que camiñamos, pero camiñamos en alerta. Xa un desafío As súas lóxicas de dominación Estarmos vivas e a prova da nosa victoria Resulta doado de entender que sobrevivimos Porque estamos xuntas Para nós a sororidade A sororidade O apoio mutuo unha outra cor Senón parte da nosa luita Uma necesidade vital É política É política, política, política somos Cando dicimos que os nosos corazóns Son bombas de reloxería Que se tocan a unha Estouramos todas Estouramos Respostamos Devolvemos os golpes Perdemos o medo, men Ese estourar é tan intenso É tan rabioso